Nie weer honger wees en jylle sal nie weer hoor die ander volke jylle spot nie. Jylle sal onthou hoe sleg jylle gelewe het en jylle sal onthou wat jylle verkeerd gedoen het. Jylle sal naar word oor jylle sondes en oor die dinge wat jylle gedoen het, dinge wat ek haat. Dit is niet voor jylle wat ek dit sal doen nie, dit moet jylle weet. Israël, jylle moet skaam wees en jammer voel oor wat jylle gedoen het. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is, die Heere, hy wat Heere is, sê, ik zal jullie reinig en ik zal jullie zonde vergeven. Door die dag zal ik weer mensen in die steden lot woon. Hulle zal die steden weer bouwen, die steden wat nou net op klippe is. Hulle zal weer werk in die land waar nou niet mensen kan woon nie. Mensen wat voorbij komt, zal niet weer zien dat die land leeg is niet. Hulle zal zeggen, niemand kon voor in die land woon nie, maar dat het nou geword soos die tuin van Eden. Mensen het die stede se sterk mire weergebou en hulle het daar gaan woon, in die stede wat verwoes was en waar niemand kon woon nie. Die volke wat oorgeblij het rondom julle, sal weet dat ek die Heere is wat die stede weerbou wat verwoes was en wat bome plant in die grond waar niemand kon woon nie. Ek, die Heere, het dit gesê en ek sal dit doen. Die Heere, hy wat Heere is, sê, wanneer die volk Israël bid en dit voor mij vraagt dan zal ik hulle baie laat word, so baie soos die mense se skape en bokke. Hulle sal word soos die skape en bokke van die mense wat aan mij behoort, soos die skape en bokke in Jerusalem wanneer dit feesttijd is. Die stede wat nou net open klippe is, zal vol skape en bokke wees. Die mense sal weet dat ik die Heere is.